Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 11th January 2019 from cchits.net. Today's show features Jamala Peripheria by Philosophomia. Ooh, ah, ah, ah. ah. Forse vado dritta contro il e non imparo la lezione Ma meglio un po' in castigo che in depressione Perché hai deciso di chiudere in un cassetto Sogni di una vita, rime fatte su un muretto Hai detto basta riempire questa stanza Con note musicali e con pensieri troppo astratti A tratti penso che sarebbe efficace fare un po' come te Dare alla testa faccia ma poi Riflettendo su sto fatto, dentro me non c'è mai pace Io ve l'ho detto che cerco casa mia in mezzo a delle ricordi in una periferia sotto un ponte con una perfetta acustica e l'acqua che l'intorno che mi rende un po' nostalgica casa mia in mezzo a delle ricordi in una periferia sotto un ponte con una perfetta acustica e l'acqua che l'intorno che mi rende un po' nostalgica ah. uh. Adesso parlo a te, al mio destino che col tuo fare sei sempre più divino, sì perché illusore inesistente, ma la gente come me non crede a quel che sente, eccomi qua, io sarò pure stolta ma sono tutti intorno a me, loro punto di raccolta racconta la tua storia, non sarai discriminato, ciò che c'ha comune è il talento sprecato. Oh, oh, oh, cerco casa mia galleggia delle corde in una periferia sotto un ponte Con una perfetta acustica e l'acqua che l'intorno che mi rende un po' nostalgica Casa mia In mezzo a delle corde in una periferia sotto un ponte Con una perfetta acustica e l'acqua che l'intorno che mi rende un po' nostalgica ah, ah. appoggiate le colli in una periferia sotto un ponte Con una perfetta acustica la gente che ho intorno che mi rende un po' più energica Casa mia Casa mia Casa mia ah, ah, ah, Ah. oh, oh, oh, In mezzo a delle corde perché casa mia in mezzo a delle corde in una periferia sotto un ponte con una perfetta acustica l'acqua che l'intorno che mi rende un po' nostalgica casa mia in mezzo a delle corde in una periferia sotto un ponte con una perfetta acustica la gente che ho l'intorno che mi rende meno ipocrita meno ipocrita You were listening to a Creative Commons by attribution, no derivatives, licensed track by Philosophonia called Jamala Peripheria. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net slash daily slash 2019 0111. Your vote will decide whether it makes it and to the best of the week weekly show which is available from cchits.net slash weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net slash theme.